darsa ya jana tulikuwa katika mlango babu fi lailatul qadr mlango wa pili kuhusiana na lailatul qadr na tukataja hadithi ya kwanza katika mlango huo ama hadithi ya pili asema al-imam abi daud rahmatullahi alayhi wa an dhamrat ibn abdullah ibn unais an abihi qala كنت في مجلس بني سلمة وأنا أصغرهم فقالوا من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وذلك صبيحة إحدى وعشرين من رمضان فخرجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم قمت بباب بيته فمر بي فقال ادخل فدخلت فأتي بعشائه فرآني أكف عنه من قلته فلما فرغ قال ناولني نعلي فقام وقمت معه فقال كأن لك حاجة قلت أجل أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر فقال كم الليلة فقلت اثنتان وعشرون قال هي الليلة ثم رجع فقال أو القابلة يريد ليلة ثلاث وعشرين الحديث مسألة يكون زكوسيانا هي حديث هي حديث أما يتاج الإمام أحمد كتك مسمدياك وكذلك الإمام أبي داود نا الإمام النسائي في الكبرى أسمى الشيخ الألباني رحمة الله عليه حسن صحيح هي حديثني حسن صحيح نا أسمى أبو داود كسينا نايو حديث غريب هيني حديث غريب يعني لم يروي الزهري عن ضمر غير هذا الحديث حاجة بكية الإمام الزهري جوكا ضمره إلا هي حديث بكيك نبيل كسيننا هي حديث أسمى عبد الله بن أنيس الجهني حليف الأنصار عبد الله بن أنيس الجهني وقبل جهن نعم حليف أنصار نايني كتيكا ولقوة شينيا ما أنصار إما وكسليم السليم كتيكا ميكونايو أسمى kuntu fi majlisi bani salima nilikuwa katika kikao cha bani salima na bani salima ni batn min butuni al-ansar ni mojawapo ya milango katika koo za wa ansar watu wa Madina bani salima <clears throat> ni katika koo za watu wa Madina al-ansar asema kuntu fi majlis bani salima wa ana asgharuhu na mimi ndiye niliyekuwa mdogo katika walokuwa katika kikao hicho faqalu man yasalu lana rasulullah sallallahu alayhi wasallam an laylatil qadr wakaulizana na wakaambizana nani kati yetu ambaye kuwa atenda kumuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na Lailatul Qadri siku ambayo kuwa yatukia Lailatul Qadri asema wadhālika sabihatu 21 min Ramadhan na hiyo ilikuwa ni katika siku ya 21 asubuhi ya siku ya 21 katika Ramadhan inkuja katika almanhalul manhal adh katika sharhi ya sunan Abi Daud أي أن اجتماعهم وتشاورهم في من يسأله صلى الله عليه وسلم كان في صبيحة إحدى وعشرين من رمضان يعني مكسانيكو واو نكاو تشاو كيلكوا نكاتك أصموه يسيكو يا إشرين موجة كاتك موز ورمضان أسيما فخرجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب kalima fawafaitu yani faaddaituha ma'ahu nikaswali pamoja naye fakarajtu nikaondoka mimi katika kikao hicho nam toka katika mtaa wa Bani Salima nikaenda ili kukutana na au kukabiliana na Mtume sallallahu alaihi wasallam fawafaitu maa rasulillahi salat almaghrib basi nikaenda mpaka ilipokuwa magharibi nikawa ni mwenye kuswali swala ya magharibi pamoja naye katika usiku siku hiyo hiyo ya 21 jioni yake thumma kumtu bibabihi bibabi baitihi kisha baada ya swala nikasimama katika mlango wake kumngoja famarra bi faqala udkhul basi akapita mtume sallallahu alaihi wasallam na ilhali niko mlangoni kisha akawa ni mwenye kunikaribisha niingie pamoja naye udkhul ingia utiya bi ashaihi nikaingia pamoja naye nyumbani kisha akaletewa asha asha ni chakula kinacholiwa usiku al-asha bi fathi al-ain naam na al isha ni swala ya isha faraani akufu anhu min qillatihi inkuja katika riwaya faraaituni aiyo inkuja katika riwaya nyingine faraaituni akufu anhu min qillatihi hapa ni faraani faraani yani mtume sallallahu alaihi wasallam akaniona na katika riwaya nyingine faraaituni nikajiona mimi nafsi yangu ai raaitu nafsi nilijiona mimi akufu anhu nikisita nikijizuia kutokamana na chakula chake mtume sallallahu alaihi wasallam min qilla min qillati kwa kuwa ilikuwa ni chakula kidogo ilikuwa ni chakula kidogo basi akawa ajizuia asile zaidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam asema falamma farigha qala tulipomaliza au alipomaliza mtume sallallahu alaihi wasallam kula akasema nawilni na alika na inkuja katika riwaya nawiluni nawilni yani azungumza na Abdullah ibn Unais haya ni mazungumzo na Abdullah ibn Unais nawilni nipe aiywa viatu vyangu na katika riwaya ya pili nawiluni nipeni binuni aljamaa yani kuwaomba ahli beiti waliokuwa nyumbani wampe viatu vyake avivai faqama wa kumtu ma'ahu akanyanyuka mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka nami kadhalika nikanyanyuka pamoja naye kuondoka faqala kisha kaniuliza kaanna laka haja kana kwamba una jambo kana kwamba una jambo wataka kuniuliza nam nilipi hilo kultu ajal nikasema ajal la shaka nam huwa nina jambo arsalani ilayka rahtun min bani salima nalo ni kuwa jamaa katika bani salima wamenituma kwako rahtun ni watu idadi yao baina ya tatu mpaka tisa waitwa rahat tulikuwa jamaa aiyo zaidi ya tatu mpaka tisa wakanituma kwako kukuuliza yasalunaka an lailatul qadr ukiulizana wataka wajibu an lailatul qadr kuhusiana na usiku wa lailatul qadri yatukia nini fakala akanijibu au akaniuliza kamil laila leo usiku huu ni usiku wa ngapi naam mchana wake kama ilivyotangulia ilikuwa ni ihda wa 20 naam amuuliza Abdullah ibn Unais usiku huu ni usiku wa wangapi katika Ramadhani fakultu ithnatani wa ishruna asema Abdullah ibn Unais nikamjibu kuwa huu ni usiku wa ishirini na mbili usiku wa ishirini na mbili qala hiya al-laila mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ni usiku huu laila tukadri ni usiku huu wa 20 22 thumma rajaa kisha mtume sallallahu alaihi wasallama akawa ni mwenye kurudi yani kurudi kauli yake kauli aliyosema kuwa ni usiku huu akawa ni mwenye kurudi kuiacha kauli hiyo faqala akasema awil qabila au usiku ambao kuwa wafuatilia naam kultu asema yani yuridu lailata 23 akusudia mtume sallallahu alaihi wasallam usiku alqabila ni usiku wa 23 hapa kuna kauli mbili ansema hiya laila yani usiku huu wa leo kisha akawa ni mwenye kurudia hiyo kauli kuiacha hiyo kauli na kuleta badili yake au alqabila au usiku kwa ufuatilia yani usiku wa 23 hii kalima au tamko au alqabila naam au katika lugha ya Kiarabu lilidtirab ni kutokuwa na na yakini mtu kutokuwa na yakini imma jambo moja au lingine baina ya mawili naam na kadhalika yezekana kuwa lilidrab yani bal hiya alqabila alisema ni usiku huu bali ni usiku ambao kwa unaofuatilia hii yaitwa idrab katika kiarabu ai bimaana au bimaana bal au bimaana bal yani kwa hivyo jumla itakuwa hiya al-laila balil qabila ni usiku huu la bali ni usiku ujao kama vile mtu anavyoweza akasema akajibu kisha akarejelea jibu lake akabadilisha msimamo wake kwa hivyo jumla naam takdiri yake ni hiya al-laila bali qabila ni usiku huu la bali ni usiku unaofuatilia naam inkuja faafada annaha lailata 23 ikafidisha au ikafaidisha hii kalima ibal ayo kuwa usiku ambao kuwa aliukusudia mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo lailatul qadr ni usiku wa 23 na kuna ihtimal nyingine ya hii kalima au alqabila ويحتمل أن تكون أو للإبهام yawezekana kuwa hii au hiyo ni ya kuficha ni ya kuficha kutobainisha hakika ya jambo faannahu fakaannahu qala hiya al-laila au lailat qabila kana kwamba jumla takbiri yake mtume alisema ni usiku huu au usiku ujao pasina kumbainishia ni usiku, ni usiku gani bidhabti ni usiku gani bidhabti hii au yaweza kuwa lil ibham maana ya pili yaweza kuwa ni ya kuficha na isijulikane ni ipi baina ya mawili usiku huu au usiku ujao fatakunu dairatun baina lailati 2 wa 20 wa 30 wa 20 basi inakuwa jawabu ni kuwa jawabu ya lailatul qadri alipoulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ni baina ya siku ya mbili na siku ya usiku wa 23 Laila Qadr katika hii hadith hiyo tufaidika kuwa imma ni siku ya usiku wa 22 hiya laila au alqabila usiku ambao kuwa utafuatilia naam hii hadith tufaidika jumla ya faida miongoni mwa faida ya kwanza dalla ala itina'i sahaba bi amri din yatuonyesha kuwa masahaba walikuwa na himma wakipa umuhimu masaili ya kidini kama vile kutaka kujua Lailatul Qadr ndiposa walikusanyikana wakawa waulizana na wakiulizana kadhalika nani ambaye kuwa atakuwa mbora kwenda kuuliza kumuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoka ayo Abdullah ibn Unais kwenda kuuliza yatakiwa watu wawe ni wenye kujibidisha kutaka kujua dini yao wakiwauliza ahlu dhikri ambao ni wanachuoni miongoni mwao ya pili kuna mashru'iyat al-intiqali li talab al-ilmi ni jambo la kisheria watu kuondoka kwenda kutafuta ilmu kwani Abdullah ibn Unais antoka masafa mbali kutoka mji au mtaa wa Bani Salima huko katika Madina walakin ni masafa kutoka mtaa wao mpaka alikokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam masafa takriban kilomita saba au nane au zaidi naam kwa hivyo jambo la kisheria mtu kutoka anakoishi na kwenda kutafuta ilmu na wanachuoni waliotangulia wanayo sera katika kugura na kusafiri masafa ya mbali kwenda kutafuta ilmu asema al-Imam Malik rahmatullah alayhi aywa al-ilmu yuta wala yati elimu huendewa na wala usingoje ikujilie elimu pale alipotakiwa na mmoja wa makhalifa kuwa aende akafunza watoto nyumbani kwake akawafunza watoto wa yule khalifa nyumbani akasema la ilmu huendewa na wala ilmu haiji inatakiwa mtu aende akatafuta akatafuta ilmu na wala asimsubirie aiyo mwenye elimu ndiye amjie ya tatu katika hii hadithi kama alivyotaja uh, al-Hafidh al-Iraqi katika Tarh at-Tatrib kuwa anna lailatul qadri ايوه katika hii hadith lailata 23 au 22 min Ramadhan wa huwa qawlu jam'un min as-sahaba wa ghayrihim kuwa katika hii hadith kunayo kauli mojawapo ya aqwal za wanachuoni kuhusiana na lailatul qadri katika hii hadith ni kuwa lailatul qadri baina ya siku mbili ni siku 22 na siku ya 23 hii ni mojawapo za akwali na katika mlango huu ambao kwa au milango ambayo kwa sitaja hapa al-Imam Abi Daud rahmatullahi alayh atataja akwal ahadith ambazo kuwa zimetegemewa kuwa yaainisha siku ya Lailatul Qadri. Naam ahadith tofauti tofauti ambazo kwa zaainisha lailatul qadr na biidhnillah mwishoni tutajaribu kuzikusanya aiwa baina hizi aqwal tuone nipi ambayo kwa ndo waje kwa hivyo hii hadith ameitaja al-Imam Abi Daud hapa naam kuthibitisha kauli ya wanaosema kuwa lailatul qadri ni lailatul thaniya wal 22 au 30 wa 20 naam